الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة أمان زنفكي أمتمي صلى الله عليه وسلم Tukiendelea na darasa yetu ya asubuhi eh, tuko katika hadith ya sita hadith ambayo imepokelewa na Abi Abdullah النعمان بن بشير Bashir radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد, الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم حديث مفوق لنا عبد عبد الرحمن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أمسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلمسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيما إن الحلال بين وإن الحرام بين mambo ya halali iko wazi jambo la halali ziko wazi wa inal harama bayin حرام mambo ya haram iko wa bainahuma umurun mushtabihat, lakini kati ya halali na haram kuna mambo ambayo inatatiza, iko na shubha, watu hawawezi jua, wanaweza katika upan, upa, wanaweza weka upande wa haram ama wataweka upande wa halali. <clears throat> Kwa hivyo kuna mambo ya halali iko ambayo iko wazi, kuna yenye uharamu wake iko wazi, lakini kuna zingine watu hawajui, haijulikani, inatatiza watu <clears throat> la ya'lamuhunna kathiru min nas, wengi katika watu hawajui hawajui wataeka upande gani, upande wa halal ama upande wa haram. Faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, yule mtu ambaye atajiepusha na hayo mambo ambaye kuna shubha ambaye haikubainika uharamu wake ama uhalali wake, faqad istabra li dinihi wa irdihi, huyu mtu kama huyu ame <clears throat> amejikinga amejiweka sawa katika dini yake na ardhi yake kwa sababu katika ardhi yake mtu kama atakuwa ni mwenye kuingia katika jambo kama hili watu watakuwa wenye kumwongea watasema ni mtu, mtu fulani ana, anafanya jambo fulani hata kama jambo iko na shubha lakini watu watakuwa ni wenye kumsema anafanya jambo fulani kama jambo iko na shubha wa man waqa fi shubahati waqa fi alharam yule mtu ambaye ataingia katika jambo la shubha kama hiyo ambaye haijulikani uharamu wake wala uhalali wake ameingia katika haramu mfano yake karai yar'a haula alhima mfano yake ni mfanyo mfano wa mchungaji anachunga kando na ardhi ambaye imehifadhiwa imehifadhiwa ha, mpaka ya mtu haifai mtu kuingia ardhi kama hizo mtu ana mfano, mfano wa mtu ambaye mfano wa mtu pamoja na hiyo shubhat ni mfano wa mtu ambaye anachunga kando kando na ardhi ya mtu <clears throat> yushiku an yartaa fi anakaribia wale wanyama wake inakaribia kuingia katika ardhi kama hii na kukula mimea kama hizo ambaye vitu ambaye zimekatazwa wa an ala wa inna likulli malikin hima. tume sallallahu alaihi wasallam anasema ala adatu tambihi, yani sikizeni kwamba wa inna likulli malikin hima, hakika kila kila mfalme akona mpaka yake ama mahali ambaye watu wengine hawezi karibia. Ala wa inna lihima Allahi maharimu, na mpaka wa Allah ni yale vitu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha ukiingia katika ile vitu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha umeingia katika mpaka ya Allah umevuka mpaka ya Allah ala wa inna fil jasadi mudgha na jueni ya kwamba katika mwili kuna kipande cha nyama idha salahat hiyo kipande cha nyama ikiwa sawa salaha aljasad kulluhu mwili wote inakuwa sawa wa idha fasadat na ikifisidi na ikiwa mbaya fasada aljasadu kullu, mwili wote inakuwa ni yenye kufisidika na yenye kuharibika. Na hiyo kipande cha, cha nyama sio kitu nyingine bali ala hiya alqalb, ni moyo. Kwa hivyo moyo wa mwanadamu ikiwa sawa, mwili wake yote inakuwa sawa na mole, mm, na moyo ikiharibika na ale, yale amali zinatoka katika viungo vya, vya binadamu yote inakuwa ni mbaya. Miongoni mafawaid ambazo tunafata katika hii hadith Awalan anna al-ashya'a tanqasimu ila thalathati aqsam. Jambo zinagawanyika sampuli tatu tu. Bayyinun halalun bayyin. Moja ni halal ambayo iko wazi. Haramun bayyin na nyingine ni haram lakini iko wazi, watu wengi wanajua. Wa mushtabihun. Ya tatu ni yale ambaye e, iko na shubha, watu hawajui. Je, ni halal ama ni haram? Fa amma al-halalul bayyin fala yulamu ahadun ala fi'lihi, ile ambaye ni halal na ipo wazi hakuna mtu atalaumu atalaumiwa akifanya, na haram ambaye iko wazi pia ata, atakuwa ni mwenye kulaumiwa mwenye kulaumiwa mwenye kufanya kitu kama hiyo. Lakini umur ambaye iko na shubha, yani kama ilivyokuja katika hii hadith, uzuri ni mtu ajiepushe nayo, usiweke tu yani kila ukijiona na shubha unasema uh, ah, baina huma umuru mushtabihat, wacha tuweke upande wa halali una, unaika tu katika upande wa halali unafanya ni halala Hapana, yani hadith imeonyesha ya kwamba waman ittaqa shubahat faqad istabra lidinihi wa irdi yani kule kujiepusha na hiyo mambo kama hayo ndio nzuri. Na Ibn Uthaymeen rahimahullah hapa misho katika kusharehesha hii hadith amesema ya kwamba katika misho ya hadith hiyo kubainisha katika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuna kipande cha nyama katika mwili ikikiwa sawa na mwili wote inakuwa sawa na ikiharibika na mwili wote inaharibika anasema kuna baadhi usat kuna baadhi ya watu ambao wanafanya maasi mtu anafanya maasi lakini mkomisha anasema ataqwa hahuna taqwa iko moyoni hata kama nimefanya hii jambo kama hili lakini mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu takwa iko moyoni anasema kauli kama hiyo ni fasid hafai kusema vitu kama hiyo kwa sababu ingekuwa kweli huyu mtu hiyo takwa yake iko sawa yani hange huwa ni mwenye kuleta maasi kama hizo kama tulivu, kama alivyosababisha katika hii hadith yani moyo ikiwa sawa amali ya mtu pia inakuwa ni sawa na moyo ikiharibika amali ya mtu pia inakuwa ni yenye kuharibika وإلى هنا نكتفي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك